бо відтепер ми могли розраховувати тільки на тюленячі відбивні. Увечері лампочки світили дуже яскраво, і норвежець Турбален сказав щонайменше 60 ярдів на секунду, швидкість двомоторного гвинтового літака. А над ранок може ще дужче посилитись то вже ураган. Він так і сказав над ранок хоча цілодобово стоїть суцільна ніч. Ми плануємо добу тільки за годинником. Проте о 12 дня небо на півночі ще трохи світлішає, якщо немає хмар. Востаннє сонце зайшло 11 днів тому. Мене й досі побиває жах, як подумаю, що ніч триватиме ще цілих 70 днів десь до 1 серпня а наші нерви вже відтепер здають. Усі поставали злі й пригнічені, як сказав Жак Антуан, заводимося з півоберта. Це справді так. Тепер я думаю, що причиною моєї дурненької розмови з нашим українцем теж була вона, ота клята пригніченість. Іншого пояснення годі знайти. Я ж наче збиралася виправдовувати Філа за вчорашню сутичку. Натомість розповіла про Майкла і Лу. Наш новий керівник людина дуже рівна і стримана, а я мов би, прийшла благати його, щоб до мене не залицявся. Дурниця яка. Він чи не єдиний з поміж наших джентльменів, хто не намагається роздягти мене поглядом догола. У такого могла б закохатися будь-яка жінка, високий і стрункий щось середнє між кремезним філом і сухоребрим норвежцем. Про нього можна було б написати так: середньоарифматичний європеєць. Він мов би, вібрав у себе риси всіх племен, які мешкають між Балканами та Норвезьким морем. По нордичному стриманий і по південному відвертий і запальний, по німецькому дисциплінований це я пізніше дописала вгорі. Обличчя теж середнє, не надто смагле і не бліде, брови темні, й широкі, каштанове волосся ледь хвилясте, і на вигляд шовковисто м'яке, як у мене. Досить правильний ніс і по південному гарно вигнуті губи. Такі губи в літературі чомусь звуться скіфський лук і ще коротка верхня губа з яминкою. У Філа вона довга, рівна і товста, як у грофінна. Ось весь портрет. Забула згадати хіба що про світло карі очі, над якими немає у грофінських капшуків. У Філа вони чітко виражені. Чому так докладно про це пишу? Я подумала і дійшла зовсім несподіваного для себе висновку, що це далеко неспроста. Мої нотатки навряд чи потраплять комусь на очі, і все одно. Я трохи посиділа коло хворого Тура Баллона. У нього відросла якась двокольорна борода, і це надає йому дуже несерйозного виразу, хоч очі в нього по собачому сумні. Мене завжди розчулюють такі розпачливо безпорадні очі. Від них просто хочеться ревти. Це, певно, той самий біологічний комплекс. Турбалом сказав, яка ви сьогодні незвична? І мені ще дужче схотілося ревти, цього разу з прикрості. бо Бозна що? Сьогодні мене вдруге назвали незвичною то вже нагадує знову чоловіків. Я посиділа трохи в його каюті, намагаючись розважити від лихих думок, хоча й сама потребувала чиєїсь утіхи. А він, стуливши свої безбарвні повіки, сухим півшепотом торочив про якийсь коридор, у якому безліч однакових дверей, без номерів і табличок. Певно, в нього починався жар. Та я найдужче боялася, щоб він не заснув при мені. Це було б нестерпно.